kaip katė su pele draugavo. Susipažino kartą katė su pele ir tiek jai prisuokė apie savo didžią meilę ir draugystę, kad toji galų gale sutiko po vienu stogu su ją gyventi ir bendrai šeimininkauti. Bet mums reikia pasirūpinti maisto atsargų žiemai, antraip gali prispirti badas, tarė katė juk tau pelyte nevalia visur šmižinėti dar gali kur į spastus įkliūti kas teisybė tai teisybė ir nusipirko jos puodinėlę taukų tačiau neišmanė kur ją padėti svarstė svarstė ir galų gale katė sako saugesnės vietos kaip bažnyčia aš nežinau. Iš ten niekas nedrys nei menkiausio daiktelio paimti. Pastatysim puodinėlę po altoriumi ir nejudinsim, kol neprispirs paskutinė bėda. Taip ir padarė. Padėjo podinėlę į saugę vietą. Tačiau neilgai trukus, katė užsigeidė pasmaguriauti taukais ir sako peliai. Žinai, ką aš tau norėjau pasakyti, pelytę? Kviečia mane pusseserė į kūmas susilaukė sunaitėlio, tokio rudumargio, prašo, kad pabūčiau krikšto močia. Išleisk mane šiandien iš namų ir apsiruošk vieną. Gerai, atsakė Pelė, keliauk savo sveika, tik jeigu ten bus kokių skanėstų, tai nepamiršk ir manęs. Aš irgi mielai išgerčiau lašelį saldaus raudono krikštynų vyno. Bet visa, ką katė kalbėjo, buvo neteisybė. Nei į pusėserės turėjo, nei kas į kūmas ją kvietė. Išėjo iš namų ir tiesiai į bažnyčią. Pritikino prie podinėlės ir nulaižė visą paviršiuką. Paskui pasivaikščiojo miesto stogais, pasižvalgė, galiausiai išsitiesė prieš saulutę ir prisimindama taukų puodinėlę vis sluostėsi letenėle savo ūsus. Ir tik į pavakarę parsirado namo. Na, pagaliau sugrįžai, tarė pelė, tikiuosi smagiai paviešėjai. Neblogai, atsakė katė. O kuogi vardu pakrikštėjot vaikelį? paklausė pelė. Paviršiukas, lik niekur nieko atsakė katė. Paviršiukas? sušuko Pelė. Čia dabar. Kas per keistas ir negirdėtas vardas? Ar jis toks jau įprastas jūsų padermiai? Įprastas, neįprastas didelio čia daikto, atsakė katė. Šiaip ar taip neblogesnis negu koks trupingraužys, kaip vadinami tavo krikštavaikiai. Neilgai trukus katė vėl užsigeidė taukais pasmaguriauti ir sako peliai, būk gera, Dar kartelį pažiūrėk namų viena. Mane vėl kviečia į kūmas. Vaikelis su balto pavadėliu aplink aklą nėra kaip atsakyti. Geroji pelytė sutiko, o katė nusliūkino palei miesto sieną į bažnyčią ir išėdė taukų podinėlę lygi pusės. Nėra nieko skaniau, kaip valgyti ką vienai, tarė savo patenkinta šios dienos darbu. Sugryžo į namo, pelė ir klausia, o ko vardu šį sykį pakrikštijot vaikelį? Lik pusiukas, atsakė katė. Lik pusiukas. Na jau, na jau, šitokio vardo kaip gyva nesugirdėjusi, kertų lažybų, kad ir kalendorijoje jo nėra. Netrukus katei vėl ėmė drykti seilės, pagalvojus apie gardžią taukų podinėlę. Visa, kas gera, būna po tris kartus, sako įpeliai. Žinai, mane vėl kviečia į kūmas. Vaikelis visai juodas, tik letenėlės baltos. Daugiau nei vieno balto plaukelio visame kailyje. Toks dalykas pasitaiko tik sykį per dviejus metus. Juk išleisi mane į krikštynas. Paviršiukas, lik pusiukas, atsakė pelė. Na ir keistumas tų vardų. Norom, nenorom net – įtartina darosi. Tūnai tu čia namie su savo pelėkų bajaus švarku ir su ta ilga kasa ir ieškai visokių priekabių, atkirto katė. Tai dėl to, kad ištisas dienas niekur neiškeli kojos. Kol katės nebuvo namie, pelė apsikopė, apsitvarkė, o smaližė katė tuo tarpu išlaižė visus taukus lygi pat dugno. Kai viskas sušveista, tada jau gali ramiai gyventi, tarė į savo ir tik išnaktomis sugrįžo namo, soti ir išpampusi. Pelė tuoj klausė, ko vardu pakrikštijo trečią vaikelį. Greičiausia tau ir šį sykį nepatiks, atsakė katė. Jis vardu Ligdugniukas. Ligdugniukas, sušuko pelė. Tai jau visai įtartinas vardas. Niekada dar nesu mačiusi tokio nei vienoje knygoje. Lik dugniukas. Ką tai galėtų reikšti? Pakraipė galvą, susirėtė ir užmigo. Nuo to laiko niekas daugiau nebekvietė katės į kūmas. O kai atėjo žiema ir laukia nebebuvo kur rasti maisto, pelė prisiminė savo atsargas ir sako, eime, katyte, pasimsim taukų podinėlę, kurią turim pasidėjusios, ir skaniai pavalgysim. Taip, taip, galėsi pasmaguriauti, lygiai tiek pat, kiek ir kištelėjusi pro langą savo smailų liežuvėlį. Ir išsiruošė abi į bažnyčią, podinėlės ieškoti. Bet kai nuėjo, žiūri, podinėlė stovi, kur stovėjusi, tik tuščia. Aha, tarė pelė, dabar aš matau, kaip čia yra. Viskas aišku. Tai štai kokia tu man draugė. Išėdėjai visus taukus, bekumaudama. Iš pradžių paviršiukas, paskui lik pusės, o galiausiai tylėk, suriko katė. Dar vienas žodis ir aš tave suėsiu. Lik dugno jau buvo išsižiojusi sakyti vargšė pelė ir vos tik ištarė tuos žodžius, kad jie strikt prišoko, čiupo pelę ir suėdė. Tai mat kaip būna šiame pasaulyje.